akabona ko mu byo kwihutirwa hojyamwo kugwiza umuyaga nkuba hamwe no kubaka amabarabara umukuru urongoye abatimba bo mu asaba abajejwe iby'akaranga n'abajejwe ibidukikije gufasha mu gutera imivugangoma ni mu gihe imibyaro y'icyo giti yaba igihumbi n'amajana atanu yari yatewe mugishora. aho ni muri komine ya giheta intara ya gitega mu kiringo giherutse cyo gutera ibiti iyirenga igice cyayo yahavuye yuma nayo mu gisata cyo kumenyesha amakuru iminsi amajana atanu irarumanye neza olivier dubois umumenyesha amakuru w'umufaransa apfunzwe n'umugushigikira umuryango w'aba n'abayoboke ba Islam mu gace ka gao turi mu gihugu cya mali ipari mu bufaransa abategetsi bemeza ko bariko basenyera ku mugozi umwe kugira bashobore kumubohoza ido ni muri makuru ahagariwe na Eric Wimana mu buhinga bw'ivyuma mwijumva Omer Nduwayo sangwa kuri radio isanganiro uburundi ntibushobora gutezwa imbere no gushora ubutaka gusa naho bufise ibyankenerwa kugira butere imbere byashyikirijwe n'umuhinga mu by'ubutunzi akaba n'umwigisha wa kaminuza muri amerika mu kiganiro ku bijyanye n'ingene hoshigikirwa iterambere mu burundi hari ku munsi wa gatanu leonce ndikumana abona ko ibya mbere byo kwihutirwa ari ugukora amabarabara hamwe no kugwiza umuyaga nkuba kugira byorohereza abanyamitahe ikindi ni uko leta yoshiraho umugambi wo guhangana n’iduga ry'ibiciro ku masoko tumutegabiri burundi burafise ubutaka burafise ibiri mu butaka burafise ibitegwa byose icyo bita resource naturelle bikwiye kugira ngo bushobore gutera imbere mugabo icyavuzwe muri ikiganiro kiganiro ni uko izo resource zonyene ntizizototeza imbere uburundi ni ukuvuga nta kuntu burundi bushobora gutera imbere ari uko buja kwimba ubutaka bugashora ubutaka kuko ushoye ubutaka bwonyine uronka amafaranga make kandi ukajya kugura hanze ibintu bizimvye ni ukuvuga yuko iminsi yose buri kurahomba nico gituma rero uwo kwihenda ngo uburundi bwa bwarahegetajwe n'imana irabaho ubutaka ngo buzuca butera imbere iyo bariko arihenda cyane kuko uteza gukora kugira ngo ubutaka ubuhingure ubudandaze ku giciro ciza hanyuma ayuvanyemo uvanyemwo uyakoreshe neza ugushire mu yindi migambi ikindi cavuzwe nuko kugira ngo ubwo butunzi bwa leta tuzosubire kubukoresha nuko hari ibintu byinshi bikenewe cyane cyane ico bita infrastructure mu ijambo rimwe mugabo hari mwike harimwo umuyagankuba harimo amabarabara harimo tekinoloji ya kominikasiyo harimo byinshi rero nta kuntu ushobora kubwira umugwizatunga wo hanze ngo naze aze guteza imbere ubutaka mu burundi atashobora kuronka umuyagankuba adashobora gushika aho aza gukorera afise ibarabara ryiza hanyuma ikindi twavuze nuko ivyo ibyo byose kugira ngo bibe hatiza kuba ico twita cadre macroeconomique imeze neza ni ukuvuga ko leta itiza kuba ifise imigambi yo kugira ngo ibiciro ntibiduge cyane ico twita inflation kuko ibiciro biguma biduga bica bituma inyungu y'uri kwa arainvestisa wese Makuru yacu arabandanya amahera y'urufatiro yisunga urupapuro rw'umutsindo hamwe n'uburambe mu kazi biri mu bizofatirwa ko mu itunganywa rishasha ry'imishahara ku bakozi ba leta biri mu rwandiko rwashikirijwe n'umushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi mu nama nshikiranganje yakoranye muri ino ndwi Prosper naho gwamiye n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta avuga ko ariko inzego za gisirikare n'iz'umutekano zitarabwa n'igitunganywa rishasha ry'imishahara nawe tumutega urwandiko rujanye n'ishigwa mu ngiro ry'itunganywa rishasha ry'imishahara mu bisata bikukira leta bifise amategeko abigenga ubwo rwandiko rwashikirijwe n'umushikiranganji w'abakozi ba leta n'akazi hisunzwe itunganywa rishasha ry'imishahara ku bakozi ba leta umushahara uzoba n'ibi bikurikira amahera y'ifatiro yisunga urupapuro rw'umutsindo umukozi yazanye yagitangura akazi be n'uburambe afise amahera ajanye n'akazi nyezi nakora hisunzwe ingene ubuzi bwatondetswe iryo tondekwa naryo rikaba ryisunze ibi bikurikira umenya ako kazi gasaba ingena ako kazi kagoye n'ubuhinga gasaba ukwitanga n'utwigora ako kazi gasaba uruhara cyangwa amabanga umukozi afise mu kazi amafaranga ajyanye n'umwimbu umukozi yashitse ko hamwe n'amafaranga yo gushigikira umukozi kubera umuryango wiwe mu bijyanye n'ishyirwa mu ngiro ry'iryo tunganywa rishasha ry'imishahara iraba inzego zose za leta n'aho zoba zifise ayandi mategeko yazo azigenga inama shikiranganji imaze guca hirya no hino ubwo rwandiko yashinze ibi bikurikira kwandika neza umutwe w'ubwo rwandiko bigatomoka ko inzego z'umutekano n'izo kwivuna abansi hasi ziterekewe n'iri rishasha ry'imishahara kwandika ibiri muri ubwo rwandiko bikaba itegeko ry'umushikiranganji wa mbere gushyiraho umugwi w'abahinga uzofasha izo nzego mu ishyirwa mu ngiro ry'iri tunganywa rishasha ry'imishahara ukazohabwa ikiringo kizwi Abashikiranganje bajejwe umutekano no kwivuna abansi bosigura izo nzego iyo politiki ijanye n'itunganywa rishasha ry'imishahara kugira ngo ntibayitahure uko utariko ubushikiranganji bujejwe abakozi ba leta buri kumwe n'abajejwe amasendika bwotunganya ikiganiro kugira ngo budasigure uyu mugambi kugira abakozi bawutahure neza gutuza inzoga zitemewe n'amategeko nk'iyitwa kanyanga birashimisha intwaro ku musozi wa cukiro turi muri komine n'intara ya kayanza mu gipolisi mu kayanza bashikiriza ko mu myaka nk'itatu iheze wasanga haseswa amaritiro agera ku ijana y'iyo nzoga nko mu kwezi kumwe ibyahindutse aho mu masaka akogwa ubu atanzoga zo muri ubwo bwoko zigifatwa mu mihana y'abantu gabendi kuri yo arongoye igipolisi mu kayanza asaba abajejwe intwaro kudoma rutoki kuri uwo wese agifisa agatima ko gukora bene iyo nzoga kugira ahanwe hisunzwe amategeko mu kayanza tuhakure Patrick Nsengiyumva nk'uko bimenyeshwa na bamwe muri abo banyagihugu bo ku mutumba Cukirongo kera nko mu myaka itatu iheze iyo nzoga itemewe n'amategeko yitwa kanyanga igikanywa ikaniherezwa aho ku Icukiro ngo uretse ko yateza ubukene mu miryango ngo yaranatuma n'umutekano ukunda guhungabana mu gihe abayihereje bashamiranye baborewe kenshi twama twajaye n'abantu kwa muganga igahahe kubera bagwanye kubera ku kabore kanyanga aho bayiyamirije rwose burundu n'ibikoresho bakabijyana n'abayiteka bakabahasha vrema bikwiriye nubwo biri uko bamwe mu bakenyezi bo ngaho ku icukiro bamenyesha ko hari n'izindi nzoga zikorerwa mu Burundi nyene nk'izitwa zahozagara insongo Burundi na Savana ngo zigiteje isibe kuko ngo abo bubakanye hari naho bashikaho basahura itunga ry'umuryango kugira baronka amafaranga yo kuzigura ariko rero ubu haraje inzoga nka jewe aho mbaye mu rugo iwanje sinzi kubika ikintu mu nzu n'impuzu ziwanyangira gutya nkasanga bazikoreye bazijyana nta sahani mfise mu nzu nta safuriya mfise ntekamwe kasinzora rero n'abana abana ubu bagira ku ishure kubera iki kubera izo nzoga izo abazifata usanga mu mago yabo nta mutekano urimo kuko n'umugabo w'iwanjye arayifata mugabo nta kigenda n'ukuri kugera aho umuntu abura mitiweli kubera izo nzoga none yaba yanyoye iyo nzoga akibuka kujya guhiga ubwo butunzi azinyoye bucya ameze nk'umuntu urwaye nta mbaraga agira zo kujya guhiga ayandi mahera ugasanga amaraso agahura n'uturi mu nzu atujyana basaba mu ntwaro hamwe n'abegwa bose n'igisata cy'ubudandaji gukurikiranira hafi ibijyanye n'izo nzoga ngo kuko zigiteje isibe haba mu kibano ndetse no mu miryango Ruhango mu Kayanza Patrick Nsengimva ku baradiyo isanganiro isanganiro inama isumba ingimba ku isaha icumi zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itandatu muri studio za radiyo isanganiro amakuru yacu arabandanya ku mibyaro y'ababa igihumbi n'amajana atanu y'igiti cy'umuvugangoma yari yatewe mu gishora muri komine giheta intara ya gitega mu giherutse cyo gutera ibiti iyirenga igice cyayo yarumye imvo ikaba ari uko yatewe mu gihe atari cyo mu gihe umuvugangoma mariwo wo ukogwamwo ingoma zivuga neza uburongo y'abatimbo bo mu gishora asaba abajejwe iby'akaranga n'abajejwe bidukikije gufasha mu gutera iyindi mivugangoma umuyobozi mukuru w'igisata OBP uh, eh, OBP uh, eh, kijejwe ibidukikije avuga ko ataco biteguye gufasha muri uno mwaka kubaka ariko akizeza ko imfashanyo y'igisata OBP arongoye izoboneka mu mwaka uza Gerard Nibigira Oscar Nshimira Imana arongoye abatimbo bo mu gishora avuga ko ku mivyaro y'ibiti vy'umuvugangoma irenga igihumbi n'amajana yari yatewe mu ntango z'uno mwaka irenga igice cayo yumye kubera yatewe igihe carenze agasaba abajejwe ivy'akaranga n'ibidukikije kubafasha kugira ngo batere yindi mivyaro y'ivyo biti ivyo biti vyaratewe kandi vyatewe ari vyinshi ariko vyinshi vyarumye nk'inusu y'ivyatewe byose novuga ko vyumye vyatewe mu gihe kitarico kandi byajya ari bitoyi nawe umuvuga ngo muragoye bifise ubuhinga buhambaye njye notera ubushikiranganji buturongoye n'ubundi bushikiranganji nyene bujejwe iby'indimo ko bodufata mu mugongo bakaduha nk'ifumbire kugira ngo tugwize icyo giti c'umuvugangoma bakongera bakaduha nk'amase y'ikirundi nayone ibikoresho amarozwari n'ibindi n'ibindi n'amashashi yo gutekeramo ibyo ibyo biti nyene vy'umuvuga bwango umuyobozi mukuru w'ikigo OBP kijejwe ibidukikije hatunga imana birikimansi amenyesha ko ikindi catumye iyo mivyaro y'ivyo biti yuma ari uko yari yateguriwe mu matuta y'ujumbura ihava iduganwa mu gishora igitega akemera ko naho no mwaka ataco bazofasha biteguye gufasha mu mwaka uza mu gutegurira amatuta aho mu gishora twa twatekanije imivyaro y'igiti bita umuvugangoma ipepine twa twayikoreye ngahe bujumbura hanyuma turabidugana turabitera mu kubishora ariko rero ivyo biti ntivyakuze neza kubera byagiye gutegwa ikiringo gisa niko kiragenda e, kandi turavye eh, no kubikura Bujumbura tubidugana igitega vyoba vyaragize eh, ico twita choque de transplantation mu rurimi rw'igifaransa bamenyesha yuko uno mwaka ku rutone rw'ibihuha tuzokora umwaka tutashyize kuri iyo pepiniere ariko turiko turitunganya mu bikorwa vy'ipepiniere vyo mu mwaka uza ico gihuha tuzogishiramwo mbere ubu twifuza yuko ipepiniere twayikorera harya nyene mu gishobora kugira dukurikirane ingene bikura arongera akavuga ko imahwa mu ntara gitega ariko harageragerezwa ibiti kama bitandukanye harimo n'umuvugangoma uwo nawo ngo nibabona uhaba bazoca bawukwiragiza mu burere bwose bw'igihugu uzoba ushobora kuba igitega jean ibigira ku radiyo isanganiro Jara nibigira urakenuye tuvaho igite tuguma igitega nyene ariko ubu tuve mu bijanye n'ibidukikije tuvuga imibano haribonekeza abana bafite imyaka iri hagati ya 12 na 15 bakoreshwa ibikorwa bitandukanye mu bibanza bifyaturirwamo amatafari mu ntara ya Gitega amategeko y'igihugu avuga ko kugira umwana aronswa akazi eh, agasaba inguvu ategerezwa kubashikana imyaka 16 naho nyene agakoresha ibikorwa bibaye abaye bamwe mu bavyeyi basigura ko mu bituma hari mu bukene bakagira amakenga ko abo bana bamaze gukorera amafaranga bazohava badasubira ku ishuri akituri kavabushye mudutunge kw'iryo jwi rya akituri kavabushye ridashoboye kuboneka ariko ntariko ndababwira ko hibonekeza abana bafise imyaka iri hagati ya 12 na 15 bakoreshwa ibikorwa bitandukanye mu bibanza byo bifyaturirwamo amatafari mu ntara ya Gitega amategeko y'igihugu avuga ko kugira umwana ronswa akazi eh, gasaba inguvu ategerezwa kubanza gushikana imyaka 16 naho nyene agakoresha ibikorwa bibayabaye bamwe mu bavyeyi basigura ko mu bituma harimo ubukene bakagira amakenga ko abo bana bamaze gukorera amafaranga bazohava bava badasubira ku ishuri mbega suko uko akutwirika turi mu kibanza gisanzwe gitangwamo amatafari afyakurwa mu mwonga ugabura quartier stade n'umutumba wa Zege mu gisagara cya Gitega ukihashika uhura n'abana bagizwe n'abahungu n'abigeme bikoreye imifuko irimo amatafari ahiye bayatwara aho bayapanga uyu n'umuhungu w'imyaka cumi 15 avuga ko amafaranga azohembwa abatavuga rumwe na William Ruto aheruka gutogwa ngo arongore igihugu ca Kenya bafise isango ryo kugera kuri uyu wa mbere genekerezo rya 72 myandagaro kugira babe bashikanye ibisabo vyabo mu mugwi wigengujejwe amatora n'imbibe Ruto aheruka gutangazwa ko yatsinze amatora yabaye kuwa 9 myandagaro no mwaka yiyamamaje avuga ko agiye guhagararira abanyagihugu ba nyarucari abemerera ubuzi no kugabanura ibiciro bituma ubuzima buzimba mu gihugu cya Kenya abanyagihugu baho muri Kenya bugarijwe n'ubukene bw'akazi n'ibiciro biguma biduga ku munsi ku munsi ubu bikaba bigezaho ababa mu gisagara cya Kisumu ni mu burengero bwa Kenya eh, bagwanya iduga ry'ibiciro mu kwitaho imirima yo mu kigo kugira babeho neza iminsi amajana atanu irarumanye neza olivier dubois umumenyeshamakuru w'umufaransa apfunzwe n'umugwi ushigikira umuryango w'abayisilamu hamwe n'abayoboke ba isilamu mu gace ka gawo ni mu gihugu Mali mari ipari mu bufaransa abategetsi bemeza ko bariko basenyera ku mugozi umwe kugira bashobore kumubohoza mu gihe abasirikare ba nyuma b'ubufaransa Bufaransa bavuye ku butaka bw'igihugu cya Mali kuwa 15 myandagaro uno mwaka ubu rero iminsi amajana atanu ikaba ikwiye kuva kuwa munani ndamukiza umunsi yafatwa hari mu buraruko bwa Mali ahitwa Gao aho yari afitaniye ikiganiro n'umwe mu ndongozi z'abajihadiste abamwegereye bahamagarira abakunzi biwe kumwamiza ku muzirikanyi nk'uko tubikesha e, Radio y'abafaransa france 24 ibimenyetso vya nyuma vyerekanye ko uwo mumenyesha makuru ari muzima ni ivy'amasanamu y'umunota urenga yerekanywe muri ntwarante Olivier Dubois abandanya gushimira umuryango w'abamenyesha makuru muri rusangi hamwe n'uwiwe ku rundi ruhande idahengeshanya kumushika ko biciye mu butumwa batanga ku maradiyo aha niho duce turangiriza amakuru twari twabateguriye kuru uno murango mwakoze kuba mwayakurikiye dushimire na Eric wimana yadufashije mu buhinga bw'ibyuma mu kanya kuri zino mikoro nyine jewe nyine ndi kumwe na evariste nzi ko banyanka tubashikiriza amakuru yandikwa n'ibinyamakuru makuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru mwaramutse cyangwa mwiriwe bivana aho muherereye iyugarwa ry'amasoko y'ibitungwa intambamyi ku bijyanye no kugura ibikoresho by'ishure byandikwa n'itorokanirizo ry'amakuru abepe iryo torokanirizo ry'amakuru rivuga ko mu gihe hasigaye iminsi mike ngo umwaka w'ishuri wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushyire bibiri na mirongo ibiri na gatatu utangure ababyeyi b'abanyeshuri bo mu ntara ya kayanza batazi ingene bazobigenza muri kino gihe amasoko y'ibitungwa yugawe biturutse kuri ya nyungwe mu kiya cya lifuti kandi bategerezwa kwikora kuri ibyo bitungwa kugira bagure ibikoresho by'abana babo imyidogo ni myinshi kandi ku ruhande rw'abatandaza ibikoresho by'ishure nk'uko itorokanizo ry'amakuru ABP ribandanya ryandika abo badandariza ibyo bikoresho ku mugwa mukuru w'intara kayanza bavuga ko abaguzi bagabanutse cyane kubera ubukene kuri ibyo byose abanyagihugu bo mu ntara ya kayanza basaba leta y'u Burundi kugurura amasoko y'ibitungwa kugira baronke uburyo bwo kugura ibikoresho by'ishure no kwikenura mu bindi bya nkenerwa amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru Lavado Lansenya naco candika kubijanye no kugwiza akazi kugwaruka mu mwaka wa 2022 Ico kinyamakuru kibona ko ugwaruka Burundi, rufise impano kandi rushoboye kwigwiriza kazi. mugenzi wacu afatira ku karorero ka Ishimwe Anikelia yiga muri kaminuza y'ubuhinga igitega. adandaza udukoma hamwe n'ububiko bw'amafaranga ngendanwa portemone mu gifaransa asanzwe yihingurira uwasanzwe atamba indirimbo z'akaranga k'u Burundi yabonye ko yobyihingurira aho kuja kubigura canke kubikota ku bandi amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru abana bo mu ibarabara baragarutse mu bice bimwe bimwe byo mu gisagara cy'ubutunzi bujumbura vyandikwa na Burundi yego kugwico kinyamakuru ugo gwaruka rushasha rutandukanye no gwahahora biribonekeza kuno munsi rurangwa n'ubugizi bwa nabi kandi ataco rusigaho ruciye abatari bake baramaze kugirirwa nabi n'ubwo gwaruka nk'uko mugenzi wacu abandanya vyandika ivyo biruko inyuma y'igihe gito cane leta y'u Burundi ifashe ingingo yo gukura mu ibarabara abantu bose biyerereza n'abasegerereza kubwa Emmanuel Yamisi icegera cy’umuyobozi w'ikigo Enfant Soleil gufasha abana bakuwe mu barabara muri quartier Jabe abo bana iyo basubije mu miryango iwabo ngo basanga ikibazo cyatumye baja mu ibarabara kitatorewe inyishirama bigatuma bisubira mu mabarabara kandi ku murindi udasanzwe uburyo bwiza ni ugutohoza neza imvo n'imvano y'iryo segerereza hanyuma abana bakabona gufashirizwa mu miryango baturukamwo nk'uko abivuga muri kino kinyamakuru candika ku bijanye n'ubutunzi n'imibano yongera ko ikibanza cy’umwana ari mu muryango ku iruhande y’ibyo ahandi hantu atakindi hamufasha mu mibereho yiwe ya misi yose atari kuyerera amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru umuyobozi mukuru wa rigidezo yigana umukuru w'igihugu mu gutanga amasango byandikwa na net press mugenzi wacu asigura ko igihe yariko agenzura ibikorwa byo gusanura inyubako z'ishyirahamwe ritanga amazi n'umuyaga nkuba hafi y'ikigo c'iratiro musée viva c'i umuyobozi mukuru wa regidezo albert manigomba yamenyesheje abamenyeshamakuru b'iradiyo y'igihugu ko mu kiringo cy'amezi abiri atabukene bw'amazi buzosubira kwibonekeza mu gisagara cy'ubutunzi bujumbura ibi byibutsa umubonano hagati y'umukuru w'igihugu n'abarundi baba mu mahanga wabereye mu ntara ya ngozi mu buraruko bw'uburundi mu ntango za kuno kwezi k'umunani aho umukuru w'igihugu yemereye abo barundi ko mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa ikibazo cy'igitoro kizoba cyatorewe umuti burundu abarundi ngo baracarindiriye ko ryavuzwe rija mu ngiro nkuko nete presse kirangiza kivyandika nino ngaha amakuru yanditswe n'ibinyamakuru aciye arangirira mwashikirijwe na Omen Duwayo hamwe na jewe Evariste Nziko Banyanka mubandanye kururanirwa mubanye no mu byanyu naho utaha amakuru ashikirizwe n'ibinyamakuru